بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي zastupaju ubjeđenje koje se zove vahdetul vujud a to je u doslovnom prijevodu jedinstvo postojanja. To jeste, hoće da kažu da nema razlike između stvoritelja i stvorenja. Da je to jedno. I da je stvoritelj stvorenje, a stvorenje stvoritelj. i da je to sve jedno i, pomiješano. حباه الله أسرارا فجاء يعطر الكون وينشر فيه أنوارا أخي الإنسان يا معنا حباه الله أسرارا فجاء يعطر الكون njihov predstavnik Ibn Arabi u svojoj poznatoj knjizi Futuhat Mekije Mekanska otkrovenja koja je kod nas prevedena Fejahmeduni wa ahmeduhu wa ja'buduni wa a'buduhu i hvali me i ja njega hvalim i obožava me i ja njega obožavam kaže Ebu Jezid el Bustani isto jedan od njihovih predstavnika o sebi Subhani, subhani, ma a'zame šani.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 u kojima je ovaj naš umet jeste i pocijepanost, razdijeljenost i podijeljenost na mnogobrojne skupine i grupe kullu hizbin bima ledejhim ferihun svaka od tih grupa i frakcija zadovoljna je sa onim na čemu je Allah te bareke ve taala nas uči i poučava onome što traži od nas i da se ljudi okupe oko toga to je dovoljnom garancijom jedinstva ovoga ummeta kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ i nije im ništa drugo naređeno do to da Allahu ibadet samo čine iskreno mu vjeru ispovjedajući wa yuqimu salate udaljeni od svake neispravnosti uspostavljajući namaz wa yutu zakate i davajući zekat wa zalika dinul qayyimah i to je prava vjera i kažete baraka bareke wa taala wala tafarraqu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم i ne budite kao oni koji su se podijelili i razišli nakon što su im došli jasni dokazi njima pripada velika kazna obaveza cjelokupnog našeg ummeta jeste da se prihvatimo i da se vratimo Kur'an i Kerimu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem na onome na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta tabiini prije njih ashabi i tabi i tabiini trebamo biti svjesni činjenice isto tako da ono što nije bilo vjerom u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem to jeste nije propisano vahjom, Kur'anom ili sunnetom, ne može i neće nikada više biti vjerom do sudnjega dana. I sve ono što ljudi uvode u vjeru i izmišljaju, a na tome nije bio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, to je prezreno i odbačeno od Allaha te bareke ve taala. Allah uzvišeni ne prima ljudska djela osim ako su učinjena iskreno u ime njega uzvišenog samo i onako kako je to propisano šerijatom ovog časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Isto tako moramo biti svjesni činjenice da kod razilaženja podijeljenosti i podijeljenosti dužnost je svima nama da se vratimo izvorima naše vjere a to je Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Zabranjeno nam je da slijedimo svoje strasti i da slijedimo one koji slijede svoje strasti ili da slijedimo one koji nemaju znanja o Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri. Isto tako zabranjeno nam je da uzimamo sveštenike i monahe u ovom našem slučaju – učenjake i pobožnjake za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala to jeste ako budu propisivali i govorili o i u Allahovoj te bareke ve taala vjeri ono što nije propisano u tome ih ne smijemo slijediti inače u protivnom uzimamo ih za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala ovo su neki temelji i osnove koji trebamo da se podsjetimo kada govorimo o jednoj vrlo važnoj temi koja je aktuelna posebno u današnjem vremenu naše islamske sahve i sve islamskog svjetskog buđenja muslimana govori o skupini koji se zovu sufije kakav je islamski stav stav šerijata u pogledu njihovog vjerovanja i ubjeđenja, u pogledu njihovih postupaka i dijela, kako Kur'an i Sunnet se određuju u pogledu toga. Poštovani džemate, trebamo znati činjenicu da ime Sufija nije postojalo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alihi sellem niti u vrijeme njegovih ashaba, niti u vrijeme tabina. Pojavila se jedna skupina onih koji su se ustezali od ovo svjetskih uživanja, koji su oblačili suf, to jeste oblačili su vunenu odjeću, čime su izražavali svoj zuhd i svoje odricanje od ovoga svijeta i željeli time pokazati svoju pobožnost, pa je potome mnogi zastupaju ovaj stav i nazvana ova skupina upravo po tome što su nosili sufijama. Spominje Biruni poznati islamski učenjak da je osnova njihovog naziva uzeta od riječi Sofija, koja je grčkog porijekla, što kod njih znači mudrost, a osnove upravo ove skupine o kojoj mi sada govorimo, Sufija, naći ćemo kod starih grčkih mudraca i filozofa. Pa upravo i to odgovara da budu nazvani tim imenom po izvoru svojih ideja koje imaju i nose. Nesumnjivo da je ovo pitanje mnogo opasnije i ozbiljnije od toga što oni nose vunenu odjeću. Radi se u stvari o idejama koje su unešene u islam, a od dijela su filozofa i daleko od islama i njegovih temelja i principa, ali su te ideje i ta ubjeđenja umotana u takvo jedno pakovanje da ljudi bivaju zavarani njima i misle da su islamska. Kaže imam Ešafija rahimahullahu ta'ala لو أن رجلا تصوف أول النهار ako čovjek uđe u sufizam u početku dana, izjutra, la jeti zuhru hatta je kuna ahmak. Neće dočekati podne, a da ne postane ahmak. To jeste da ne ostane bez svoje pameti. Kada je došao u Misir imam Šafija i napustio Bagdad 199. godine po Hidžri, rekao je وَقَدْ أَحْدَثًا الزَّنَادِقَةُ فِيهَا شَيْئًا يُسَمُّونَهُ السَّمَاءُ U Bagdadu su nešto novo izmislili zindici, to jeste otpadnici od vjere, što nazivaju sema, slušanje. pod ovim zindicima on smatra i spominje da su to mutasavvise i sufije a pod slušanjem to je muzika i kaside i pjesme koje oni uvrajaju u svoje ibadete. Ovo je dokaz da je prije kraja drugog hijđetskog stoljeća postojala poznata skupina poznata skupina učenjacima islama koji su ih nekada zvali zindicima, otpadnicima, a nekada su ih zvali sufijama. Imami Ahmed je živio u vrijeme imami Šafije i bio je u početku i njegov učenik, od njega su mnoge riječi i mnoge izreke u pogledu sufizma rečene i zapisane, posebno u pogledu toga što je ljudima savjetovao da izbjegavaju druženje sa takvima i njihova okupljanja i sastanke. Kada mu je došao jedan čovjek pitajući ga da li da sluša kazivanje El Haris El Muhasibija rečemo poznatoga predvodnika sufizma rečemo imami Ahmed ibn Hanbel la era leke en tuđalisehum nikako ne vidim da se sa njima družiš i da boraviš u mjestima njihovog okupljanja nije se završilo treće hijđretsko stoljeće dok se sufizam nije pojavio u pravom svome obliku. Glavni predvodnici sufizma, sufijske ideje, ideologije u trećem i četvrtom hiđretskom stoljeću bili su svi iz Perzije i nije upamćeno da je među njima neko bio od Arapa na kraju trećeg hijđretskog stoljeća sufizam je dosegao u svojoj ideologiji i svojim propisima vrhunac tako da je El Husein ibn Mansur El Hallađ javno među ljudima oglasio svoje ubjeđenje pa su učenjaci toga vremena izdali javnu fetvu u pogledu njegovog kufra izlaska iz vjere, tako da je pogubljen 309. hijđretske godine, a on se ubraja u jednog od prvaka sufizma. I pored toga, sufizam se počeo širiti posebno u Perziji u prvo vrijeme svoga nastanka, a zatim kasnije u Iraku. Kada govorimo o sufizmu, trebamo znati osnovne njegove karakteristike. Ideologija, ubjeđenje na kojem je zasnovan sufizam, jeste najopasnije ubjeđenje i najneispravnije ubjeđenje na zemaljskoj kugli. zastupaju ubjeđenje koje se zove vahdetul vujud a to je u doslovnom prevodu jedinstvo postojanja to jeste hoće da kažu da nema razlike između stvoritelja i stvorenja da je to jedno i da je stvoritelj stvorenje a stvorenje stvoritelj i da je to sve jedno i, i pomiješano. Kao i ubjeđenje ideologija el hulul, to jeste utapanje u Allaha te barake wa ta'ala. Kaže njihov predstavnik Ibnu Arabi u svojoj poznatoj knjizi Futuhat Mekije Mekanska otkrovenja koja je kod nas prevedena فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده إهوالي me يا njega hvalim i obožava me i ja njega obožavam kaže Ebu Jezid el Bustami, isto jedan od njihovih predstavnika o sebi subhani subhani ma a'zame šani slavljen li sam, slavljen li sam, kolika li je moja veličina. A drugi kaže, lejse fil džubbeti illa Allah. Nije pod ovim džubbetom niko drugi do Allah. Govoreći o sebi kada obuče džubbe. Ibn Arabi kaže za svoju knjigu El Futuhatul Mekije, Mekanska otkrovenja, da je ona teukifi, to jeste da ju je dobio objavom. To jeste poredi to sa Kur'an Kerimu. I mnogi naći ćemo upravo u tim idejama da spominju to i kažu knjigu ima ili kitab ima, a poslanik nije. Dakle, poredi te knjige sa knjigom Allaha Tebareke wa ta'ala. Isto jedan od njihovih predstavnika, El Hallađ, govorio je ljudima da mu dolaze, da mu dolazi napisana objava od Allaha te barake wa ta'ala direktno. Da mu je Allah te barake wa ta'ala šalje pisma, direktno sobom napisao ih. Muhammed al-Mergani kaže men ra'ahu wa ra'a من ra'ahu ila خمسه لن تمسه النار ko vidi ovaj kaže njegov predstavnik ko vidi njega to jeste ovoga koji govori i vidi onoga ko je njega vidio i do petorice nabraja neće ga džehennemska vatra dohvati El Junaid spominje i uslovljava početniku u sufizmu da, da svoje da svoje srce ne zabavlja ili da ga ne opterećava i ne zapošljava sa tri stvari. To je da stiče i metak, to jeste da radi i da zarađuje, da traži hadis i da se ženi. Isto tako traži od tih morida, od tih učenika, da ne čitaju i da ne pišu po njihovom ubjeđenju kako bi imali više snage za produhovljenje, a u stvari ovim se želi postići da se samo sa takvima poigravaju. Poznato je u vjerovanju ehli sunneta i džemaata da vjerovanje ne može se uspostaviti osim ako ima svoju potvrdu u Kur'an Kerimu i u sahih sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Dočim kod Sufija može se uspostaviti vjerovanje ilhamom, a ilham to je nadahnuće. Vahjom, kako oni misle, koji dolazi njihovim evlijama. Isto kako ubjeđenja su da to vjerovanje se može imati uspostavljanjem kontakta sa džinima koje nazivaju ruhani jun. Kao što govore da duša tih njihovih šejhova diže se u više nebeske svere i tome slično. Ebu Jezid el Bostani, spominjući svoj status kojeg zamišlja i status Evlija, koji po sufijskom ubjeđenju je veći od statusa vjerovjesnika, kaže Hudna bahran vakatel embija u bisahilihi. Mi smo ušli u more, na čijoj obali su zastali vjerovjesnici. Dakle, prešli su granicu onoga do čega su mogli da dođu vjerovjesnici, ne uzubila. A isto tako kaže E haltum ilmekum mejten an mejt Vi uzimate svoje znanje jedan mrtvac od drugog mrtvaca. وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت أمي أزما مزنني od živoga koji ne umire. Hoće da kaže direktno od Allaha te bareke taala. Yaqulu amsaluna neko od nas govori haddathani qalbi an rabbi govori mi srce moje od mog gospodara. Wa antum taqulun a vi govorite, hoće da kaže i prigovori ulemi i učenjacima islama, haddeseni fulanun, kazivao mi je taj i taj, wa ejne huwa, a ja pitam, a gdje je on, kalu mate, Kaž, oni kažu umro je. Haddeseni fulan, kazivao mi je taj i taj, wa ejne huwa, a gdje je taj, kalu mate, umro je hoće da se obezvrijedi u stvari ovo šarijatsko znanje koje je došlo vahjom i prenošenje hadisa sa generacije na generaciju, sa stoljeća na stoljeće i da se uspostavi nešto po strastima ljudskim i suprotno ovome šarijetu. Posebno nam je potrebno kazivanje o ubjeđenjima sufijskim što nije priča, što pričaju ljudi i što se pretpostavlja, nego je ovo kazivanje iz njihovih knjiga, iz njihovih izvora. O tome kakva ubjeđenja imaju u pogledu Evlija i kako za njih smatraju da oni imaju uticaja u događajima u kosmosu, što je u stvari hasije i posebnost Allaha te barke ve ta'ala u njegovom rububijetu, to jeste gospodarstvu. Zatim ćemo naći da im je pravi užitak boravak pored kaburova, pored turbeta i upućivanje dova, to jeste molba tih umrlih, to jeste na taj način se čini širka Allahu te barke ve ta'ala čineći ibadet nekome mimo njega uzvišenog. Isto tako ćemo vidjeti da su kod njih uvedena mnogobrojna tarikatska ubjeđenja u pogledu raznih virdova, to jeste ezkara, zikrova, koji nemaju nikakve osnove u islamu, i koje Allah te bareke ve taala ne prihvata do te mjere da se govori a a i hu hu što nikada nije niti može biti ibadetom Allahu te bareke ve taala isto tako ćemo ih naći da sprečavaju traženje izvornog šarijatskog znanja i da očekuju da im to znanje dođe preko njihovih šejhova i preko nadahnuća ilhama i preko snova. Isto tako ćemo ih vidjeti da odbacuju šarijat i da dijele ovo vjeru na šarijat i hakikat. To jeste nabiti suštinu i ono što je važno i vrijedno i na šarijat. To jeste vjerozakone koji su za opšti narod, a iznad čega su oni njihovi koji su doživjeli spoznaju. Vidjet ćemo ih isto tako, kako propisuju Allahovo i tebareke ve ta'ala vjeri ono što on uzvišeni nije objavio. Naći ćemo ih da slijede i slijepo slušaju svoje šejhove tarikata i da su im u tome neprikosnoveno pokorni. Što se može biti, samo Allahu te bareke ve taala i njegovom vahju objavi sa kojom je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون ova čista vjera din islam je vjera fitre to jeste čiste i neiskvarene prirode koju je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i naredio mu da je dostavi kao milost svim svjetovima. Uzvišen Allah u pogledu ovoga kaže هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا On je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine da je uzdigne nad svim vjerama a dovoljan je Allah kao svjedok. Uzvišen je Allah tabarike wa ta'ala naredio je svojim robovima da slijede poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem rekavši Kul in kuntum tuhibbune Allahe fettebi'uni Reci ako vi volite Allaha onda mene slijedite to jeste Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem yuhbibkum Allahu Allah će vas zavoljeti nužnost je i dužnost slijediti Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako bi se čovjek ispravno prihvatio vjere Islama Resulullah sallallahu alaihi ve sellem odgajao je i odgojio svoje ashabe na čistoj vjeri. Tako da su oni bili i ostali živim primjerom u pogledu pridržavanja islama i življenja po njemu i lijep uzor u koji se svi mogu ugledati. Na to ukazuju riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje bilježi imam Tirmizi ma ene alaihi wa ashabi ono na čemu sam ja i moji ashabi. Dakle, na izvornoj i ispravnoj vjeri dini Islama. U osnovi primjećujemo da se tesavuf ili sufizam da se oslanja na mnogobrojne novotarije, na bidate, koji nisu poznati u ovoj vjeri, koji su uvedeni nakon Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Već je prije bilo govora o bidatu i bidatima i kada su oni kako nastali i u čemu se oni ogledaju A ovom prilikom ćemo se samo podsjetiti da je bid'at u stvari način ibadeta koji je uveden u vjeru kao nešto novo što nije bilo poznato u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to je uvedeno od ljudi kasnije u sklopu da bude u sklopu šarijata. iz ovoga se izuzimaju dunjalučke stvari koje su novo izumljene tako da one se ne ubrajaju u bidate i u novotarije jer kažemo novotarija biva u vjeri i u ibadetima a nikako u, u dunjalučkim ovim stvarima što se tiče onoga što je rekao Omer radijallahu anhu Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu pravedni halifa ni'mat al-bid'atu hadhihi divna li je ovo novotarija za teravih namaz a što od njega bilježi imam al-Bukhari u biti to nije ništa novo uvedeno u vjeru jer teravih namaz je bio jedno kraće vrijeme u doba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem klanjao se jedno kraće vrijeme a onda je prestao sa tim Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem iz milosti prema ovome ummetu bojeći se da će im to biti propisano i uvedeno kao obligatna dužnost i obaveza a oni to neće moći u potpunosti izvršavati i tako je to bilo dok je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio među ljudima, a nakon toga više te opasnosti nije bilo, dakle, teravih namaz ima svoju osnovu u sunnetu, pa je onda Omer radijallahu anhu oživio taj sunnet, uspostavio ga ponovo među, među ljudima i to se može reći samo da je nova stvar u jezičkom značenju, a ne nikako u terminološkom i praktičnom značenju. Dakle, bid'at biva u stvarima koje su od pitanja šarijeta, čime čovjek želi da se približi da udovolji uzvišenom Allahu te bareke wa ta'ala, a što nije zabilježeno ni u kitabu Allahovom, u Kur'an Kerimu, ni u sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, niti je to zapamćeno od ashaba da su potom i radili. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je često upozoravao na te novotarije i kaže u svom hadisu koji je mutefakun alaihi bilježi ga i Buharija i Muslim men ahdefe fi emrina hada ma lejse minhu fahuarad ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje to je odbačeno a u drugome hadisu kojeg bilježi imami Ahmed i Ibni Mađe u svome sunenu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem teraktukum ala albayda ostavio sam vas na jasnom putu lejluha ke nahariha la yazighu anha ba'di illa halik noć je kao i dan i ne može s njega skrenuti osim onaj koji se upropaštava men jaiš minkum fe se jara htilafen ketira, ko bude živio od vas, ko bude poživljen od vas, naići će i vidjet će mnoga razilaženja. Fe alejkum bima araftum min sunneti, i vi se držite onoga što ste saznali od moga sunneta, wa sunneti l'hulafa ir rašidin al mehdijine, i sunneta prakse hulafa ir rašidina, dakle pravednih i upućenih halifa. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji su ga dosljedno slijedili nakon što su spoznali opasnost novotarija u vjeri i njihove loše posljedice – u potpunosti su upozoravali ovaj ummet i suprostavljali im se. Od toga je primjer Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu koji je u mesđidu u Kufi zatekao ljude u halkama, to jeste u skupinama, u kružocima, kako su okupljeni, a u sredini svake te halke su bili kamenčići i čovjek koji je govorio proučite subhanallah stotinu puta, proučite alhamdulillah stotinu puta, proučite Allahu ekber stotinu puta. Pa im je rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, ja kaum, o narode, wallahi le entum ala milletin ehda min milleti resulillahi, kako mi Allaha il ste vi navjeri koja je bolja i upućenija od vjere Resula sallallahu alaihi ve sellem Eu muktahimu babe dalale Ili ste ušli na vrata zabludi. Dakle činite ono u vjeri što nije činio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem A oni mu rekoše Wallahi ja Eba Abdurrahman ma eredna illa l'hajr O Ebu Abdurrahmane, to mi je bio njegov nadimak po najstarijem sinu, o oče Abdurrahmanov, mi nismo željeli ništa drugo osim samo dobro. Allaha spominjamo. Šta je to loše? A on im odgovara kem muridin lil hajri lem je Koliko je onih koji hoće dobro, ali do toga dobra ne dolazi. Dakle, ne može se raditi u i po ovoj vjeri drugačije nego što je to radio Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ovaj šarijat je došao kao potpun i savršen a uvođenje novih stvari u vjeru i vjerovanje hoće da kaže da ova vjera u stvari ne daj Bože nije potpuna i da ili da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije u potpunosti svoj risalet i svoju poslanicu dostavio ljudima a uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže el jeume ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam savršeno vašu vjeru učinio, dakle nema više nikak ništa da u njoj bude novo propisano, wa etmentu alejkum ni'meti i upotpunio sam vam svoju blagodat, wa raditu lekum ul islame dina i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Što se tiče bidata, već je rečeno da su te novotarije različitih i raznih vrsta, neke dosežu nivo nevjerovanja, izlaska iz vjere, a neke opet su veliki grijeh, tako da se u biti i osnovi treba kloniti svih vidova svih vidova novotarija. Već je rečeno u pogledu tesavufa i sufizma da ta riječ nije bila poznata ni u doba ni u doba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem niti u doba niti u doba ashaba i tabina po mnogima je ta riječ uzeta od riječi suf što znači vuna hoće se reći da su dobili ime po tome što su nosili grubu vunenu odjeću, želeći time istaći svoje odricanje od užitaka ovoga svijeta i blagodati u njemu i želeći i želeći na taj način pokazati svoju skromnost i skrušenost Isto tako ono što je zapamćeno od njih a na što nam ukazuje ta njihova nošnja, jeste da su sebi spriječili ili sebi uskratili mnogobrojne dozvoljene stvari. Neki su, naći ćemo kroz istorijat Tesavufa i Sufizma, da su sebi zabranjivali i ustezali se od hladne vode da je piju kao užitka ili se ustezali da jedu meso ili su neki opet ostavljali ženitbu i nisu se ženili i tako dalje. A svakako da ovakav jedan postupak je u suprotnosti sa istinskim zuhdom i posvećenosti i badetu i ahiretu. Jer je već prije bilo govora o istinskom zuhdu, dakle predanosti Allahu Tebareke ve Teala i pokornosti radu za ahiret, ali to ne znači to ne znači ostavljanje dunjaluka nego da taj dunjaluk počiniš ahiretu počiniš svojoj vjeri i tako dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidjet ćemo ga da je on prvak svih zahida svih pobožnjaka prvak svih onih koji su težili Allahovom zadovoljstvu i vječnoj kući ahiretu i džennetu a naći ćemo ga da se ženio naći ćemo ga da da je jeo meso kada je imao svakako i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo da je živio jednim uobičajenim životom. Od toga je i kazivanje koje se spominje u oba sahija i u Buhari i u Muslimu od Enesa od Enesa radijallahu anhu da je jedna skupina ashaba došla i pitala neke žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o njegovom životu kućnome, kako on živi kod svoje kuće. Pa neki rekoše, nadajući se da će ga stalno naš da namazu, da nikako ne prekida sa namazom ili stalno u ibadetu, kao da su se nadali nečem većem u tom njegovom kućnom uobičajenom životu, pa neki rekoše, a šta smo mi prema Allahovom poslaniku, on je odabran, njemu je oprošteno ono prije i ono kasnije, i jed, jed, neki od njih rekoše la ete zavuađun nisa neću se nikako ženiti a drugi rekoše la akulu laham neću jesti meso opet neki rekoše la enamu ala firaš neću spavati na postelji pa je došlo to da Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa je on ustao među ljudima Allahu zahvalu učinio i pohvalu i rekao ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza šta misle ljudi koji govore to i to lakinni usalli wa anam ja klanjam a ispavam wa asumu i postim wa uftiru i ima dana kada ne postim wa atazawwaju nisa i želim i ženim se wa akulu lahm jedem meso fa men ragiba an sunnati Felej se minni, pa ko se odrekne i okrene od moga sunneta, to jeste od moje prakse u životu i sistema, kako treba živjeti, takav meni ne pripada. Dakle, nema uvođenja u vjeru ničega novoga, pa vidimo da ovi koji su ostavili nešto od dunjalučkih stvari i promijenili u u svome životu želeći time da se približe Allahu te bareke ve taala ali ne na način kako je to i propisano vidimo kako ih je strogo ukorio Allahu poslanik ali za salat i rekao takav meni ne pripada a šta tek sa onima koji uvode u ibadete i u čisto vjerske stvari koji uvode nove stvari i mijenjaju ih zaista je to strožije i opasnije od ovoga Isto tako već je bilo spomena o tome da je taj naziv Sufije i Tesavov uzet od grčke riječi od grčke riječi Sofija, što znači mudrost. A zaista kada se pogleda u objeđenja i u principe na kojima je Tesavov i uspostavljen, vidjećemo da oni imaju duboke korijene o staroj grčkoj filozofiji i filozofima da, da je bilo među njima onih koji su se odrecali ovoga svijeta, koji su nastajali da se napate želeći da se time približe uzvišenom gospodaru i tako dalje. Dakle, tu osnovu ćemo naći, naći kod starih grčkih filozofa, a nikako u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve wasallam. Bilo isto tako govora o nastanku, o početku Tesavufa i rekli smo da je imam i Šafija spomenuo da je ostavio Bagdad 199. godine po Hidžri, a u njemu se pojavile skupine koje koriste sema, to jeste slušanje, to jeste obrajaju kaside i pjevanje i ono što su uveli u vjeru, a nije od nje ubrajaju ibadetima. I strogo je pokudio to imami Šafija. Isto tako imami Ahmed je upozoravao upozoravao ljude da se ne druže sa takvima niti da prisustvuju njihovim njihovim skupovima jer je to veoma opasno po čovjekovu vjeru. Spomenuto je i da je na kraju trećeg hijđretskog stoljeća pojavio se Hosein ibn Mansur el Hallaj koji je javno među ljudima iznio ubjeđenje sljedbenika sufizma tako da je bio osuđen od tadašnje islamske uleme i proglašen proglašen nevjernikom tako da ga je da ga je halifa toga doba dao smaknuti i to je to je bilo 309. godine po hijri. Ali to ne znači da, da se prestalo, da je zaustavljen sufizam u svome širenju i opasnosti koju je sa sobom, koju je sa sobom nosio. Pa ćemo ih vidjeti da se širenje sufizma u njegovoj osnovi pojavljuje u Perziji i gradovima Perzije, a isto tako nakon toga prelazi u Irak koji je u stvari bio i centar mnogih fitneta i iskušenja i zaista vidimo da ta mnogobrojna previranja koja su da dan danas prisutna upravo na tome području i kroz istoriju islama vidjet ćemo da je najviše hadisa upravo izmišljano i na području Perzije i na području upravo toga Irak. Najviše hadisa na Allahovog poslanika, ali sad, sad što je najveća fitna i najveća smutnja sredinom četvrtog hijđretskog stoljeća vidjet ćemo da se pojavljuju početci tarikata sufijskih koji se brzo šire u područjima i mjestima gdje nema čvrstog i izvornog šarijatskog znanja iz Kur'ana i Sunneta Resula sallallahu i to posebno u Iraku, u Misiru, to jeste Egiptu kako ga nazivaju i u Magrebu, to jeste Maroku dakle u sjevernoj u sjevernoj Africi. U 6. stoljeću po Hižri pojavljuju se skupine ljudi i svaki od njih se predstavlja i ističe da je od poroda i da je od potomstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i svaki od njih uspostavlja svoj tarikat i svoj pravac poseban za njega u sufizmu i dobiva svoje sljedbenike. Tada se pojavio Rifai u Iraku, pojavio se El Bedevi u Misru. Ovome se ne zna ni otac, ni majka, niti da je imao ikakve, ikakve porodice i rodbine oko sebe, uopšte mu je porijeklo ovome nepoznato, a on je uspostavio bedevijski tarikat koji je poznati kod nas i rifajski i bedevijski i mnogi drugi. Dakle, imamo isto tako pojavu Šazilije, Šazili koji, koji je djelovao u Misiru. Tako da od toga vremena, od šestog hiđretskog stoljeća, počinju se širiti ti raznovrsni tarikati. U šestom, sedmom i osmom hijđretskom stoljeću vidjet da jačaju tarikatski sufijski skupovi i njihova okupljanja tako da su se pojavile posebne skupine derviša i onih koji bjegocu u mogućnosti počinju da grade i zidaju nad kaborima što je strogo zabranjeno u dini islamu i da uspostavljaju turbeta gdje god su bili u prilici i to se desilo za vrijeme Fatimijske vladavine a Fatimije to je jedna batinijska sekta šiitska koja je veliku štetu i mnogo naudila ovoj vjeri na nanijela. Dakle, ovi su bili na području misira i imali su svoj uticaj i na okolna mjesta i područja. Ono što je prepoznatljivo u tome periodu jeste da su gradili nad kaburima razna kubeta i turbeta, Isto tako na mjestima mnogim su pripisivali određene kabure određenim poznatim ljudima kao što je Husein ibn Ali radijallahu anhu i uspostavili njegovo turbe u Misiru, zatim od Sejide Zeyneb i mnogih drugih, a isto tako ćemo ih naći da su počeli uspostavljati mevlude, dakle slaviti i proslavljati dane kako rođenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem što su uzeli čisto od kršćana koji proslavljaju rođenje Isa alejhi selam poznato nam je da Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nikada to činio niti je niti je to zabilježeno kod njegovih ashaba niti tabina niti tabi tabina tako da se uvode u tome posebno vremenu mnogobrojni bidati, mnogobrojne novotarije i neispravne stvari, mnoge je od njih dovelo to nastrano i neispravno vjerovanje i do toga da su na kraju proglasili vladara Fatimijskog koji je bio poznat u to vrijeme Al-Hakim bi الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي بروغلاس لسوغا بوجانستو نعوذ بالله U stvari ova batiniska, što znači batiniska? Znači vjerovanje i ubjeđenje koje naučava da islam ima vanjštinu i unutrašnjost. Ta unutrašnjost poznata je samo određenim ljudima, a ona vanjština ko što su namazi, post, zekijat, hađ i tako dalje, to je za one, za onaj avam, za opšti narod. Doći im oni posebni, oni znaju suštinu i oni su iznad drugih i tako dalje. U stvari takve batinijske sekte koje naučavaju u biti licemjerstvo. Jedno vjeruješ drugo, pokazuješ ovo je za jedne, ono je za druge, imaju posebne vrste ljudi iznad drugih i tako dalje. Dakle, oni su se pojavili u Magrebu, u, u Maroku, kako bi se suprostavili sunnitskoj abasijskoj vlasti. I onda su uspjele, uspjele te Fatimije, Batinije preko svoje države koju su uspostavili da angažuju i da iskoriste mnogobrojne sufijske tarikate i njove sljedbenike derviše tako da su pregazili islamski svijet ovim batinijskim vojskama, a to je kasnije imalo najveći uticaj da se praktično pripremi teren za dolazak krstaških vojski i njihovo zauzimanje muslimanskih zemalja. Nakon toga u 9., 10., 11. stoljeću naći ćemo ih da su mnogobrojni sufijski tarikati se proširili i njihova, njihovo ubjeđenje i vjerovanje i njihovi propisi koje su oni od sebe uveli među ovaj ummet da, da su se na mnogim mjestima proširili i to je sve to je sve potrajalo dok Allah te bareke ve taala nije dao one koji će objasniti ispravnu vjeru s jedne strane i upozoriti na opasnost takvih ubjeđenja i novotarija sa druge strane. Od onih koji su se pojavili na početku islamskog e, preporoda mnogobrojnih islamskih e, učenjaka i koji su se suprostavili takvom jednom neispravnom uticaju u ovome ummetu, na kraju sedmog i početku osmog stoljeća jeste i poznati islamski učenjak Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tejmije koji se suprostavio svim neispravnim ubjeđenjima i novotarijama koje su se u to vrijeme pojavile u ovome umetu. I upravo ćemo naći upravo danas najveći nasrtaj na ovoga i slične učenjake njemu, na ovoga učenjaka islamskog i slične učenjake njemu, zato što je s Allahom te barke vatala pomoći uspio među ljudima da objasni izvorno u tome vremenu kada se mnoge stvari među ljudima pomiješale i pomutile i ušle u vjeru neispravnosti, da ih s Allahom te barke vatala pomoći da ih upozori na novotarije, da ih pozove na vraćanje izvorima ove vjere Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Objašnjavajući, pišući o mnogobrojnim pitanjima Islama i nasrtaja na njega od strane novotara, od čega je bilo ubjeđenje i sufija, Na tom je putu mnogobrojne poteškoće i napore je podnio i uznemiravanja, a dalje su na tom je putu nastavili poznati islamski učenjaci kao što su bili Ibn Qayyim, Ibn Kesir, Hafiz Zahebi, Ibn Abdul Hadi i mnogi i mnogi drugi. Nakon toga jednog perioda Allah te ve taala je vremena na vrijeme davao islamske učenjaka, između kojih je bio i poznati islamski učenjak Muhammed ibn Abdul Wahhab, po kojem hoće da kažu da danas oni koji pozivaju u izvornu i temeljnu ispravnu vjeru din islam kakva je bila u vrijeme lavog poslanika ali sad selam hoće da kažu da su to vehabije da su to neka nastrana sekta u stvari hoće na taj način izmišljajući razna imena kao što je bio običaj onih koji se suprotstavljali Allahovim poslanicima kroz istoriju čovječanstva hoće da kažu da to u šta se danas poziva od izvorne vjere i vraćanja temeljima hoće da kažu da je to jedna sekta nazvali su je vahabijama i na taj način hoće ljude da upozore i da zastraše da se na neki način ne bi vratili ne bi, ne bi vratili u izvorno prakticiranje islama i vidjet ćemo danas da najveće neprijateljstvo upravo se gaji od strane pripadnika sufizma prema sunnetu, prema njegovim pobornicima, vidimo da se da se spremno sarađivati i sa din dušmanima i optuživati pripadnici sunneta i gajiti prema njima i raditi veliko neprijateljstvo upravo po onome principu što je čovjek dalje od izvorne vjere veći joj je veći joj je neprijatelj i više će se suprostavljati. I mi ćemo da dan danas vidjeti znakove sofizma na mnogim mjestima koje se ogledaju i, i pokazuju u mnogobrojnim turbetima u kaborima koji su podignuti na nedozvoljen, neispravan način, zatim u mnogobrojnim šejhovima koji ne bi znali jedan ajit iz Korana protumačiti, ali oni, oni naučavaju da znaju gaib, da znaju ono nevidljivo, čak što nisu znali Allahove poslanice, ali i salatu od sela, i tako da o čemu će biti govora, tako da treba na to da se zaista i upozori. Već smo rekli da izvor šerijata i izvor akide kod, kod sufija se ne zasniva u biti na dokazima Korana i sunneta kako je to u islamu i utvrđeno i uspostavljeno, nego na ilhamu, to jeste na nadahnuću, na onome što čovjek osjeti u svome srcu, zatim u kešfu, a to je otkrovenje, dakle da mu se pokaže, makar to bilo u suprotnosti sa, sa ovim šerijetom. Isto tako, od izvora svoga objeđenja oni ističu da svoje znanje dobivaju time što vežu svoje srce za za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i direktno od njega primaju vahij. To vidjeti da i u pogledu hadisa Allahovog poslanika alejhi ve sellem između ostalog šta radi, prihvataju hadise koje vide oni da da su za njih i da odgovaraju njihovim ubjeđenjima, a odbacuju hadise koje, koji nisu po njihovim stavovima i ubjeđenjima, primaju hadise makar to bili lažni, apokrifni, da i hadisi, a odbacuju hadise makar ti hadisi bili i najvećeg stepena vjerodostojnosti i tevatora. Dakle, u tome se u tome se oslanjaju na na svoje prohtjeve isto tako u pogledu dakle temelja svoga ubjeđenja oni kažu da se susreću sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem neki kažu uživo dakle u, u, na javi a neki opet među njima kažu nasnu da se sa njim susreću. Što se tiče Kur'ana i Kerima i Sunneta, oni imaju u pogledu ovih temeljnih izvora kako kažu vanjsko i unutrašnje tumačenje. Dakle, vanjsko koje je za opšti narod i svijet, a posebno unutrašnje značenje koje samo znaju oni posebni među njima ta posebna značenja, tajna značenja kako ih nazivaju, a zašto nema delila i dokaza, nazivaju nekada i šaretima, to jeste dakle tajnim znakovima koje oni kažu prepoznaju i značenjima harfova. Tako da kažu da za svaki harf u Kur'an i Kerimu ima značenje koje ne može spoznati niko drugi osim onaj sufija koji je duboko ušao u kešf svoga srca, to jeste kome se desio kešf otkrovenje u srcu i koji je otkrio posebna značenja koja drugi ne poznaju. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika, ali sad sam kao izvora, naći ćemo ih ponekada da čitaju hadise, ali samo radite teberruka. To jeste da bi na taj način dobili bereket čitajući te hadise, ne znajući njihova značenja, niti tumačeći ih, niti radeći, niti radeći po njima. A što se tiče sire Allahovog poslanika, ali sad sam, vidit ćemo ih da se oslanjaju na kaside, vidit ćemo da se oslanjaju na mnogobrojne spjevove i na to se svodi sira Allahovog poslanika, sallallahu sallam, opje, opjevujući i spominjući u tim kasidama oči Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem njegove cvjetne obraze i njegovo, njegovu svijetlu pojavu i tako dalje u biti ništa u biti ništa novo da kažu niti da pouku uzmu iz, iz sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem ne da spominju njegovo nastojanje za očuvanje ove vjere, njegov poziv u čisti tevhid din islam, ne da spomenu njegovu borbu i tako dalje. Isto tako ćemo ih naći da svoje znanje ne baziraju na ovim izvorima teve, temeljnim vjere din islama, Kur'anu i sunnetu, nego to znanje to znanje kažu uspostavljaju na otkrovenju, na nadahnuću i tako dalje. U biti oni ne postiću, ne podstiču, niti rade na tome da bi se steklo ispravno i izvorno znanje, nego očekuju nadahnućem i snovima da će im to znanje doći u biti, sprečavaju širenje, sprečavaju kazivanje ovoga izvornoga znanja, što ćemo naći u riječima što ćemo naći u riječima njihovih predstavnika i njihovih i njihovih tarikatskih šehova i osnivača tih tarikata. Već smo spomenuli da je Dunajd spriječavao one koji su u početku ulaska u Tesavov da rade, stječu i zarađuju, da traže hadis i da se žene. A to je osnova ljudskog života. Dakle, kako kako znanje, tako i rad, tako i, i jedan moralan život, ženitbe i tako dalje, doći vidimo u biti da oni to u biti da oni to spriječavaju. A što se tiče hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kome se kaže inneme la ilmu bit ta'allum koji je u stvari dokaz protiv njih a znači znanje se stiče učenjem to kod njih nema to kod njih nema osnove niti oni po tome uopšte rade što se tiče njihovog ubjeđenja akide pogledu Allaha te bareke ve taala rekli smo da je to najopasnija akida najneispravnija na zemaljskoj kugli koja uči o i poziva u ujedinjenje i o i u utapanje i u nestanak u Allahovom subhanahu wa ta'ala svetom izvišenom biću. I naučava da sve što je u ovome kosmosu, da je to jedan od oblika Allaha te barake wa ta'ala. Tako da je njihov e, predstavnik Ibn Arabi u tome imao najveći uticaj kome je konac bio 638. godine po hijri pogledu koga su e, islamski učenjaki izrekli da je izašao iz vjere, da je postao mulhid, nevjernik i kafir otpadnik od Allahu te bareke taala vjere i zendaka to je dakle visok stepen štetnosti po ovu vjeru dakle taj njihov predstavnik glavni govori o narodu Nuhovom govori o faraonu i o svakom ka, i o svakom kafiru i nevjerniku da imaju spoznaju i da imaju iman. Zašto na osnovu čega? Kažu zato što je Allahu ibadet činio na neki od načina, pa onaj preko kamena opet je Allaha obožavao. Onaj preko ovoga i idola kamen Allaha obožavao. Ona je preko krsta Allaha obožavao. I zato se od njih spominju, dakle njihove poznate izreke, da je u njegovom srcu i i kip mušrika i ovo i ono i kjaba između ostalog i kjaba muslimana dakle sve sastavio i biti dakle kod njega da nema da nema uopšte da nema uopšte nevjernika isto tako kažu za Iblisa prokletoga da je on najpotpunijeg imana. Zašto? Zato što nije htio učiniti seć do Ademu alejsela. Nije učinio seć do Ademu alaihissalam. Iako mu je Allah te bareke wa ta'ala to to naredio pa kaže da mu je Allah oprostio. Isto tako kaže za Faraona da je on potpunog imana. Zašto? Zato što je rekao ene rabbukumul e'ala ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. A oni njega u stvari nisu shvatili. Tijelo je da kaže ja sam sastavni dio Allaha. Ne uzubila. I kaže da mu je Allah oprostio. Zaista takva jedna uvjeđenja čovjek ne može sebi da dođe da to može biti. Ali moramo biti svjesni činjenice da se radi o skupini, da se radi o sekti i grupi koja je svrstana u batinijske pokrete. Što znači batinijske? Batinijske u onom vrstu pokreta koji ova svoja ubjeđenja ne pokazuju i ne prikazuju osim posebnicima među, među pripadnicima tih tarikata. Dakle, ovo se ne izlaže svima, A kako smo mi došli do ovoga? Po njihovim knjigama, izvornim njihovim knjigama, koje opet kada ljudi dođu do njih i kada upozore na njih, ovi kažu, ne razumijete vi to, to je u prenesenom značenju, to je posebno jedno unutrašnje značenje, to nije za vas. Govore. Dakle, jednostavno vidimo da mnog su privučeni raznim tarikatskim, sufijskim zikrovima koji ne znaju ništa drugo osim neke od tih neki od tih novotarskih zikrova, vidjet ćemo ih isto tako da uopšte nisu upoznati sa ovim pitanjima njihovog ubjeđenja, zato što se često kriju posebno od, od e, početnika, a ako je nešto ispravno, šta se ima kriti I šta se ima zamotavati, valom tajne i nepoznatoga i tako dalje, a da ne govorimo da se očito suprostavlja Kur'an i Kerimu i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče Resula sallallahu alaihi ve sellem, mnogo su toga rekli što kršćani nisu rekli o Isao alaihi selam kada su rekli da je Boži sin. Ovi su puno više stvari rekli o Resulu sallallahu alaihi ve sellem i pretjerali u pogledu njega. Između ostalog, ubjeđenja su da je Resul sallallahu alaihi ve sellem iznad Allahovog tebareke ve ta'ala arša, iznad Allahovog tebareke ve ta'ala prijestolja, da su sva stvorenja stvorena od svjetlosti Resula sallallahu alaihi ve sellem, da je on vrhunac svih stvorenja, da je iznad svih stvorenja i tako dalje. Dakle, pridaju mu svojstva Allaha tebareke ve ta'ala. I zaista ovdje jedna napomena, a to je ono što su oni koji su radili protiv vjere kroz istoriju čovječanstva, uradili u židovstvu od mijenjanja temeljnih propisa izvorne vjere objavljene Musao ali i selam i poslanicima poslatim Benu Israilu ono što su uradili sa kršćanstvom od mijenjanja principa vjere Isa ali i selam to je upravo kroz ovu sektu i kroz ovu skupinu najviše i najjasnije očitovano. Dakle, promjena vjere u njenim temeljima, a da ne govorimo dalje o propisima. Što se tiče Evlija, to je posebno područje gdje su, gdje su daleko otišli i odlutali. Ima ih koji smatraju da je Evlija većeg stepena nego Allahov vjerovjesnik a mnogi su ubjeđenja da Evlija ima svojstva ili neka od svojstava koja ima Allah te bareke ve ta'ala. Oni su naučavanja da ima Evlija koji se zovu Gajs, poseb, posebna jedna merteba i poseba, jedan rutbet, poseban jedan stepen među Evlijama a ima kažu i el ebdal es seba sedam onih glavnih zamjenika dakle jedan glavni evlija u kosmosu a sedam zamjenika svojih koji upravljaju poslovima na sedam kontinenta po uputi i naređenju onog glavnog gausa a gaus u biti znači spasitelj onaj koji upravlja ljudskim poslovima i tako dalje. A onda ovih sedam ebdala zamjenika od toga glavnoga gausa, oni kažu imaju opet en nuđeba koji svaki od njih uspra upravlja u jednom području koje mu je određeno da njime upravlja. Kažu sastaju se u gari Hira, u pećini Hira svake noći i gledaju u kader, to jeste gledaju šta će kome biti dosuđeno od, od kadera i to je poseban jedan svijet, kako bismo, rekli, kako bismo rekli, legendi i priča u, koju, u koje ni mala djeca ne bi danas povjerovala. Ovo je svakako u suprotnosti sa vilajetom, to jeste shvatanjem evlije, u islamu, što u stvari treba da bude uspostavljeno na osnovu takvaluka, bogobojaznosti, vjere i dobrih dijela i potpunog ibadeta Allahu te bareke ve taala i ovisnosti od uzvišenog stvoritelja Allaha te bareke ve taala a evlija istinski je u potpunosti ovisan od Allaha te bareke ve taala i u pogledu sebe ne vlada nikakvim dobrom da sebi može donijeti, niti ikakvim zlom da može od sebe, ima Allah te bareke wa ta'ala, otkloniti, kao što kaže uzvišenje Allah te bareke wa ta'ala za prvaka svih evlija, Resula sallallahu alaihi ve sellem, kul reci, inni la emliku lekum darren wala rešeda, ja vama ne vladam bilo kakvom štetom ili kakvim dobrom. Dakle, kada nije mogao Resulullah sallallahu sallam to učiniti i vladati time, kako bi, kako bi mogao neko drugi pored njega ili mimo njega to da čini, ali narod koji je ostavio Kur'an i sunnet i zabacio za svoja leđa, onda ne treba se čuditi šta će se nakon toga, nažalost, desiti. Spominje se od njihovih kerameta oživljavanje mrtvih. I to je najveći stepen evlijaluka kako ga spominju. Od toga je Oid El Jusri bio u jednoj od bitaka, a sa njim je bila jedna životinja koja je umrla, njegova jahalica. Pa je zamolio Allaha da je oživi kad ona ustade na svoje noge i zatre se svojim ušima. Kao što su ubjeđenja da njihov šejh može reći kun budi i da to istinski i bude. Ebu Suud kaže Inna Allah e'atani tasarrufe munzu hanse sene Allah mi je dao mogućnost da radim šta hoću već od prije 15 godina Wa taraknahu a mi smo to ostavili to jeste mi to ne koristimo al smo to ali smo to ostavili dakle ima tu hoće da kaže mogućnost da, da upravlja kako i čime hoće a iste su riječi spomenute i od Ibni Arabija ovi svakako kerameti kako se spominju kod njih nisu kerameti Evlija zašto? jer u osnovi neki od ovih se nisu nikako ni desili nego su to priče i izmišljena kazivanja kojima je cilj da se prikaže određeni šejh tarikata da ima svoju svetost da bi da se ljudi pored Allaha te bareke ve taala bojali i da bi ga veličali u svojim zikrovima i da bi mu bili slijepo i nepokorno i neprikosnoveno pokorni. Od toga je dakle i mrtvih koje nije u kom slučaju nije nije istina. Neke od ovih stvari su se i desile, ali su one pomiješane sa sihrom i sa gatkama i sa mnogobrojnim čarolijama, kao što nam to spominje poznati islamski učenjak Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi El Furqanu bejne Eulija ir Rahmani wa Eulija i Šeitan. Dakle, raz, E, jasno odvajanje ili rastavljanje ili objašnjavanje Allahovih evlija od evlija šeitanskih. I u toj knjizi je vrlo lijepo pojasnio ova pitanja, pa ćemo spomenuti nešto od onoga što je rekao ovaj poznati islamski učenjak. Od skupina riječi su šehol islama i bunte i mi rahmehullahu ta'ala, od skupina i vrsta muširika koje možemo naći među Arapima, Hindusima, Turcima, Grcima i drugima, vidjet ćemo da imaju kod sebe izvjesnog znanja i izvjesne pobožnosti i izvjesnih pobožnih radnji, ali takvi nisu sljedbenici Resula sallallahu alaihi ve sellem i poslanika uopšten niti oni vjeruju u ono sa čime su došli ti Allahovi poslanici niti im vjeruju u onome što su govorili niti su im bili pokorni u onome što su oni naređivali ovakvi nisu vjernicima niti Allahovim evlijama. Uz ovakve u stvari pristaju šeitani i ispuštaju im se, dolaze njima. Jer prema onome na čemu si ti u stvari, tako će ti i doći i društvo, bilo od ljudi, bilo od, od drugoga ovoga svijeta kojeg mi ne vidimo tako da ljudima pokazuju otkrovenja u nekim stvarima i imaju neke postupke koji su od isti stvari od kojih je ubiti i sihr to jeste čarolija a oni su od iste vrste ti koji to rade kao što su čarobnjaci kao što su gatari i oni kojima dolaze šeitani. Kaže uzvišeni Allah, hel unebiukum ala men tenezelu šejatin. Hoćete li da vas obavijestim o onima kojima se spuštaju šeitani, kojima dolaze šeitani? Tenezelu ala kulli efakin esim. Dolaze svakome koji izmišlja laži i teškome griješniku yulquna sam'a oni samo prisluškuju slušaju laži i neispravnosti i neistine wa aktharuhum kadhibun a većina nisu obični lažci. i ta laž se svakako može kod njih i primijetiti ovi svi koji se pripisuju otkrovenjima i nad naravnim pojavama mi ćemo ih vidjeti u nekim svojim stanjima kako se probadaju šišom. Znate šta je šiš? Po šišćeva šif. Dakle, šipkom. Kako se probadaju kroz obraze šišom. A krv ne teče. Želeći time dokazati među ljudima svoj evlijaluk i svoju pobožnost i blisko sa Allahu te barake vata'ala. Vidjet ćemo neke da gutaju vatru A da to ne rade i najveći mušrici među hindusima i čarovnjaci koji se potpomažu šeitanima? Dakle, sama ta dijela nisu dokaze vlijaluka, nego pokornost Allahu te barake wa ta'ala i slijedjenju njegovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže u Islam rahmeullahu ta'ala, ovi svi koji se pripisuju otkrovenjima i nadnaravnim pojavama, oni u biti nisu od onih koji slijede poslanike. Tako da se kod njih nužno nalazi laž i laž im dostavljaju njihovi šeitani. I mora se u njihovim dijelima i postupcima naći ono što je očit grijeh, što je očit nemoral, i izlazak iz granica ovoga šarijeta kao što je širk ili zulum, nepravda očita ili razvrat ili pretjerivanje ili novotarije u ibadetima i zato im u biti i dolaze i silaze šeitani i oni postaju šeitanovim prijateljima i drugovima a ne u stvari prijateljima evlijama milostivoga kao što kaže Allah tabareke wa ta'ala wa men ja'ašu an zikri rahman a onaj ko se okrene od spomena milosti Boga, to jest od njegove objave Kur'ana Kerima i izvora ove vjere nuqayyid lehu šeitanen mi mu učinimo mi mu dadnemo da uz njega bude šeitan fe huwa lehu karin i on mu bude prisan to jeste stalno, nerazdvojno uz njega. A spominjanje Allaha, to je u stvari zikr sa kojim je poslat Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kao što je Kur'an. Pa onaj ko istinski ne bude vjerovao u Kur'an, ne bude prihvatao njegove poruke i njegove vijesti, ko ne bude bio ubjeđen da mu je dužnost i obaveza da radi po Koranu, takav je u stvari napustio ovu objavu i ovaj istinski i osnovni zikr, pa je takvome prišao šeitan i postao mu prisan i stalno uz njega. Tako, pogledajte ovo u završnici svoga govora šta kaže. Kada bi čovjek spominjao uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala stalno i dan i noć i bio u krajnjem zuhdu to jeste odricanje od ovoga svijeta pobožnost i tako dalje i Allahu ibadet činio nastojeći što više truda uložiti u ibadetima takav neće slijediti zikr koji je objavljen takav u stvari koji ne slijedi zikr koji je objavljen ne slijedi bez obzira što se on trudi u zikru bez obzira što on nastoji ibadete činiti ali ako ne slijedi ono što je objavljeno u Kur'anu ono što je objavljeno Resulu sallallahu alejhi ve takav je neminovno od evlija šejtanskih dakle po čemu se vidi njegove vlijalu da je Allah, Allahov po njegovom slijedjenju Kur'ana i onoga sa čime je došao Resul sallallahu sallam od objave pa zatim kaže Walau tara fil hawa makar takav letio po zraku e umeša alal ma ili hodio po vodi fe inne šeitane jahmiluhu fil hawa šeitan ga u stvari nosi po zraku i, i vodi po vodi. Dakle, takva stanja koja se pokazuju kod njih nisu dokaz evlijalu kod Allah te barake taala već je dokaz evlijalu kod Allah te barake taala pokornost uzvišenom stvoritelju po zakonima njegove vjere i po sunnetu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Sallallahu te barake taala pomoći nastavit se kazivanje o mnogim drugim pitanjima, od kojih je objeđenje Sofija u pogledu dženneta i džehennema njihovo vjerovanje u pogledu šerijata zatim u pogledu temelja tarikata i zikra i mnogih drugih pitanja koja treba da se spoznaju i da se objasne u svjetlu Kur'ana i sunneta i praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam to posebno u ovom današnjem vremenu kada se nastoji sufizam suprostaviti ili uspostaviti i podržati i pomoć nasuprot izvornom oživljavanju, uspostavljanju među ljudima principa ove vjere, vraćanja ljudi Kur'anu i sunnetu i tako dalje, nastoji se dakle sufizam naći i uspostaviti kao zamjena, ne bili se uspjelo još koju godinu i djeceniju ovaj ummet držati u neznanju, u zabludama, a samim tim i u stalnom iskorištavanju, što će na kraju lahko dovesti i do fizičke i vojne okupacije, tlačenja iskorištavanja ovoga ummeta, a to nam svakako nije dozvoljeno da da u takvom nečemu živimo i da u tome bude naš ummet, već je dužnost ummeta da bude prvi među svim narodima, da uspostavi ovaj šarijat i da sudi i živi po njevu i da pomaže Allahu tebareke ta'ala vjeru na cijelom području zemaljske kugle. Zakum Allah, hajde, subhanak Allahuma i bihamdik, šadu la ilaha ila ente, estagfiruka, wa etubu ilik.